6 sinf qadimgi dunyo tarixi 22 paragraf qadimgi yunonistonning yuksalishi yunon shaharlari yunonistonda dehqonchilik va hunarmandchilik rivoj topishi bilan shaharlar soni ham ortib boradi yunon shaharlarining ko'pchiligi bir qancha manzilgohlar birlashish yo'li bilan tashkil topadi bunday shaharlar yunoncha ya'ni shahar deb atalgan ular shahar davlatlarini tashkil etgan barcha shahar davlatlar o'z qo'shinlariga ega bo'lgan polizlar bir birlari bilan tez tez urushib turganlar shu sababli yunonlar askarlarga ta'lim tarbiya berishga va durust qurollantirishga intilar edilar qo'shinlarning asosini og'ir qurollangan askarlar ya'ni goblitlar tashkil etgan Ular to'rtburchak shaklini yuzaga keltiruvchi, bir-biriga zid joylashgan qatorlar bilan jang qilishgan. Bunday jangovar safga tizilish esa Falanga deb atalgan. Afina davlati O'rta Yunonistonning janubiy-sharqiy qismida tog'lik Attika viloyati joylashgan yarim orol mavjud edi. Miloddan avvalgi 2-mingillikda Attikaning g'arbiy qismida Yunonlar Akropol, ya'ni yuqori shahar deb atalgan qal'a quradilar. Shu tariqa Afina shahri vujudga keldi. Attika aholisi 3 ta katta guruhga bo'lingan. Jumladan fuqarolar, chet elliklar, ya'ni metiklar va qullar. Otasi va onasi ozod bo'lgan Afinalik erkaklargina Afina fuqarosi bo'la olgan. Afina davlati fuqarosi bo'lish esa faxrli edi. Faqat fuqarolargina barcha huquqlardan foydalana olardilar. Ular og'ir mehnat va salomatlikka zarar yetkazuvchi ishlardan ozod qilingan edilar. Afina davlatiga konlarining mahsuloti va tuz qazib olish katta daromad keltirgan. Bundan tashqari, Afina dengiz ittifoqi mustahkamlanishi bilan dengiz savdosi ham rivoj topadi. Afinaning asosiy portiga aylangan perey bandargohidan mamlakatga xilma xil tovarlar bilan qullar ham keltirilgan afinada ta'lim afinada davlat maktablari bo'lmagan ota onalar o'z bolalarini pedagogga ya'ni yunonchada pedagog so'zi bolani yo'lda kuzatib boruvchi ma'nosini anglatadi haq to'lab o'qitishgan qonun bo'yicha faqat o'g'il bolalar uchun ta'lim olish majburiy bo'lgan 7 yoshdan boshlab bolalarga yozuv va hisob o'rgatilgan stil bilan mum surkalgan taxtachalarga harflarni metal tayoqcha bilan yozishgan aksariyat fuqarolar uchun ta'lim shundangina iborat bo'lgan puldor ota onalarning farzandlari esa palestra ya'ni xususiy gimnastika maktablarida tahsilni davom ettirishgan palestrada adabiyot o'qitilar she'r yozish va musiqa ham o'rgatilar edi o'g'il bolalar 14 yoshdan gimnastika bilan shug'ullanardilar. ayni paytda ularga kurash nayza otish va disk uloqtirish uzunlikka va balandlikka sakrash hamda yugurish ham o'rgatilardi o'spirinlar shuningdek qo'l jangi harbiy ishlar va otga minib yurishni ham o'rganishgan palistrlarda mashhur haykaltaroshlar ishlagan haykallar turgan masalan palistralardan birida meronning diski bor, ya'ni disk uloqtiruvchi degan haykali o'rnatilgan haykal vositasida yigit kishi qanday bo'lishi kuchli, jismonan barkamol va o'z vatani himoyasiga shay turish kerakligi uqtirilgan. Afinada oliy ma'lumot beradigan o'quv yurtlari ham bo'lgan. Ammo ularda faqat o'ta boy ota-onalarning farzandlarigina o'qish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Bunday ta'lim muassasalarida astronomiya, geometriya va geografiya, tarix kabi fanlar o'qitilardi. Ta'lim olish muddati esa 3-4 yilni tashkil etgan. Ana shundan keyin davlat ishlarida ma'lum bir lavozimni egallash imkoniyati vujudga kelgan. Miloddan avvalgi 12-asrda Janubiy Yunoniston Lakonika hududiga Doriylar qabilasi bostirib kirdi. Ular Sparta shahar davlatiga asos soldilar. Sparta eng yirik Yunon davlatlaridan biriga aylandi. Spartaliklar qulga aylantirilgan mahalliy aholi, ya'ni ilotlar ham aslida yunonlar bo'lib, ular bir tilda so'zlashgan. ilotlar spartaliklardan qattiq nafratlanar edi. Bunday sharoitda o'z hukmronligini faqat kuch bilan saqlab qolish mumkin bo'lgan. Shuning uchun ham spartaliklar o'z davlatlarida alohida shart-sharoitlar yaratdilar. Jumladan, hamma qat'iy intizomga amal qilar, yengilganlar esa shafqatsiz jazolanardi. Sparta urushga tayyorgarlik ko'rayotgan bir shaharga o'xshab qolgan. Chet elliklar Spartaga kiritilmagan. Savdo-sotiq sust rivojlangan san'at asarlari chiroyli ibodatxonalar ham bo'lmagan hamma uylar bir biriga o'xshatib qurilgan ilotlar kichik kichik qishloqlarda yashaganlar ular butun boshli davlatning mulki hisoblanar edilar ilotlar alohida spartaliklar oilasi yeriga ishlov berib chorvani boqishgan va boshqa majburiyatni bajarishgan spartaliklar esa faqat jangchi edilar ular dehqonchilik bilan ham chorvachilik bilan ham shug'ullanmaganlar ilotlardan tashqari spartada to'la to'kis huquqlarga ega bo'lmagan shaxsan ozod kishilar ya'ni periklar ham yashagan qadimgi spartada kuchli va chidamli jangchilar nihoyatda qadrlangan bolalar ancha qattiq sharoitda voyaga yetishgan Spartada maktablarda bolalarni harbiy ishlarga o'rgatib, bo'lajak jangchilar va Spartaning sodiq himoyachilari etib tarbiyalashar edi. Spartalik o'smirlar ota-onalaridan alohida yashaganlar. 20 yoshga to'lgan hamma yigitlar jangchi qo'shinlariga qabul qilinib, qo'shinda keksa yoshga qadar xizmat qilganlar.